Lehenik bideainitz etxiak izanen direla goizean goizik. Lehenik senperen herri erdia, ola eta hartzirin biribilguneen artean autoer zerratua izanen da goizeko bosto ontaik atxaldeko bostak arte. Oinez hurbiltzen ahalko da. Ez peletan, bide nagusia bezperatik etxia izanen da, haratzeko zorzion taik, ibiakoitz haratzeko amago honak arte. Txirindolariek hartuko duten ibilbidean ez da autorik aizu izanen, larun bat goizeko behatziontai karatzeko hamago honak arte autoak usteko aparkaleko hainitz izanen dira eta bestalde hirigune elkarkoak autobus joan dinak ezarriko ditu urridik, zazpi aparkalekoetarik, donian eloizune, lagesoro kambo, itxasu, ainoa eta saratik, horietaz xeetasunak komunote gunean. Publizitate karabana goizeko amarrak eterditan abiatuko da senperetik.